Psalm 14 Salmus David Domine quis habitat in tabernaculo tuo aut quis requiescit in monte sancto tuo qui in sine macula et operato justitia quo locut locuita veritatem in corde suo qui non egit dolum in lingua sua nec fecit proximo suo malum, et opprobrium non accepit arfesus proximo suos. Adne ilum deductus est in conspectu eius malignus, timentes altem dominum glorificat, qui iorat proximo suo, et non decipit qui pecuniam suam non dedit ad usuram, et munera super innocentem non accepit, qui facit ec non movebitor in aeternum.